Бурхны үнсрийг дүүг миг сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг тагдаг юм. Thank you. болтугай. Мэрэ кимцний дагу сэмтэний ариунлаас уншуншлаа. Ээлж нар Есүс өрөө цоглон ирэв. Тэд хийсэн заасан бүхнээ түнд айлтгалаа. Тэр тэдэнд та нарыг зэлүүд газарт хож жаахан амар гэжээ. Тэд нь тэд тусдаа байхаар зэлүүд газар өрөө зэбар явав. Хүмүүс тэдний хөтлөхийг хараад олонхын танижээ. Тэд хот бүрээс тийш явган буйсэр тэднээс уритаж ирв. Ирэг дээр очоод Есүс үе олон хүн байхыг харж тэднийг өрөвдөв. Учир нь тэд хонсингүй хонмэд байв. Тэр тэдэнд олон зүйлийг зааж эвлэв. Эзний үг. Христ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр Есүс шайнаар тага амархаар нүрийн нөгөө төлөө явж байсан. Харин хүмүүс үүнийг хараад аа тэдэнд Есүстэй хамт баймаар байна гэд энэ эрэг эргэрэ эргэрэ ингээд гүйсээр явсан. Тэд үр үр танд Тгээ Есүс үе болгон н танд хүлээж байгааг а р а а д өрөвдөд тэдэнд т а я а д зааж гэрсэн. Уг нь амрахаар явж байсан ч тэднийг а р а а д өрөвдөд ингээд заасан байна. Тэр нь тэд нарын хончингүй хоншийг гардсан гинэ. Хончингүй хон. Тэгээ Есүс тийм у т э с өрөвдсөн. Ягаад тийм хончингүй хоншийг гардсан бэ? Тэд замд суугаад ингээд нөгөөтрөл явхад тэд энт хоёроод гүйсээр явсан. Гүйгээд явсан. Тэгвэл амар хич юу тий? Гүйгээд ингээд хич үжсэн үү? Хөвсгөл нь яри чаддгүй баха тий? Амар том учраас ингээд явгаад хич харин галил галил нүрэн тэм том биш жижиг байна. Тиймс хараад гүйгээд явж чадсан баха. Тийм боломжтой. Харин яасан ч тэд тийм их хүсэлтэй байсан. Есүстэй хамт баймар байсан. Тийм. Хон хончин олсон тийм хон шиг бидний хамгаалж чадах тийм хончонтэй болмор бай байсан учраас ингээд үгээд явсан. Тэгээд өнөөдөр нэг түгээр нэг түгээр уншлагаас сонсон нь тийм байна. Тэнгэр бүрэн бидэнд амар цагаа би хонцдыг тандрын төлөө томилно. Тэгээд тэр нь хэмблээ Есүс. Есүс биднийг хараад өөрийн хон гэж хүлээн авч байгаа. Тэгээд бид мэдцгээе. Хонсын бидний хонсын хэмбэ Есүс бэ. Бид Есүсийн хон. Есүс гэсэн бидний хараад миний хон гэж хүлээн авж байна. Харин зүгээр амаараа үгээрээ ингээд хэлбэл энэ Будда болно. Бид үнэхээр Есүсийг бидний хонцын гэд хүлээн авах хэрэгтэй. Тгийн төрөлд яах хэрэгтэй вэ? Ийм 니컨 배가 헌칭 벤 하링 인 헌칭 인헌 인게 도따트 өөртөшөө хамт явмаар байна. Харин энэ хон үгүй би тийш явъя гэд түүнийг орихад явбал энэ хон чин сэн тагаан явцаг юм. Энэ хон түүнийг өөрийн хүн чин гэж хүлээн авсан уу? Үгүй тий. 돌아라 인간의 앞을 тий аюултай байна тий хулгайлагдах боломжтой эсвэл унах боломжтой эсвэл 천 түнийг идэх боломжтой тий янз янз аюул байгаа харин за тэгвэл бид Есүсийн хон байна тэгэл Есүсийг дагаад явахын тулд яах хэрэгтэй вэ Есүсийн үгэнд орох хэрэгтэй Тийм. Есүстэй үйлчлэх хэрэгтэй, Есүстэй ойрхон байх хэрэгтэй. Тэгхийн тулд бид яадаг вэ? Та нар шиг ингэж сүмд ирээд түүний үг сонсож байгаа. Тийм. Эсвэл гэрт Библиэс түүний үг сонсон яах яах юу хийгэрэй гэсэн бэ? Яах хэрэгтэй вэ гэдгийг сонсоод сураад үний таагүй амьдрын. Есүс яг бидэнд нэрийн юм заадгүй зүгээр зөвлөлт явж боллоо. Харин зарим аюултай юмнаас бидний хамгаалдаг. Тэ ингээд явж болоогүй. Тэ энэ Тэнгэр бүрийн хаанчлал руу хамт явцгаая гэд биднийг дагуулад явж байгаа. Тийм учраас бид ингээд Есүсийн үгийн дагуу явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол бид ийм хандлаас холдоод Евсээс холдоод бас гэмтэх, унах, хүлгэлгдэх, биднийг айлдах тийм болож боломжтой болж байгаа. Тэгээд харин заримдаа Есүсийн үгэнд орохгүйгээр ийшээ авбал илүү гоё, илүү партай болдог. Тэ? Миний бодсон нь миний сонгосон нь зөв юм шиг харагддаг, мэдэрдэг тийм үед байгаа. Хон бас адлан тийм хон хонцгийн энэ бүх хондыг ингээд дагуулад тийш авцгаа. Харин энэ тоо энд жоохон тийм өвс маш амттай өвс үлдсэн байна. Үнийг идчихэд тэгээ тэгээ тагаа навэ гэвэл яг хуу итгэхэд тэдэд явсан. Тэгвэл төрөх боломжтой. Тэгээд энэ хонцын алдах боломжтой. Бид ч гэсэн аяллаа заримдаа найзуудтайгаа хамт тийшээ бат маш партэй өнгөрч бүрлэн Есүсийг орхиход Тэнгэрээ бүрэн орхиход байртайгаар тийш яваад амраад амттай юм мэдээд ингээд өнгөрөж болно. Харин тэгэхэд бид Тэнгэр бүнийг альдж байгаа. Төрөх боломжтой. Тийм учраас бид Бенга түнтэй ойрхон ойрхон байхын тулд хичээх хэрэгтэй. Энд маш гоён байгаа бидсэн ч үнийг орхиод явах тийм зоригтой байх хэрэгтэй. Тэгээд <coughs> тэр зөр эргэн санацгаая. Би 예수생 인 헌딩 도트르 함트 야부자가모 예수식 다간 야부자가모 오늘들어 예수 빛닉 하샤 다골츠 야부지멘 비 요나스 벌허 예수에서 헐트즈 헐트득 베이스메 밑에 라르트르 조르 이리킹 사나츠가이